밥 ingsun biji maju ana wersane wong atuwa sira kuluk bima kurdo Dahaga pundi disarang ampisat daripun kanjeng romo diwaji urmentah putro dalem. Pengendiko dalem kanjeng romo diwaji katampi asto kekali kapun tumanduk njojol mekating werdaya nunan dadusna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula Gajawi ingkang menika putra dalem nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sandhaping pepodo mawon tuwantu Kanjeng Rama diwaji Ingsun trimo jeneng sira ngaturake pangabekti kajaba saka iku prayoga nopisuan jeneng sira kulub bima kurda ayo no no no no ringgi sanadyan to putraku gagak bungkul semono ingsun mundhut priksa wis sawetara sira sowan ana ngarsane ingsun ayo no no, no. kaluran sabdanipun kanjeng romo diwaji keparang mundut periksa piswanipun putro dalem gagak bungkul ingetipun putro dalem sakderingipun pelan dalem kanjeng romo diwaji sini woko abid menopo putro dalem sampun bebe lampik pun pesik banjawi eh tepak kabeh poro kadang sentono mantri bupati nanyakaning projo projo ingkang padha sowan ana ngarsaning sun wektu pasowanan dina iki. Kepasayugi obrandalem Kanjeng Diwaji mundut priksa kiswanipun sedaya para kadang sentara mantri bupati nalakaning praja saha para wadyabala. Pengetipun putra dalem gagak bungkul setunggal kewolo mboten wonten ingkang lirmo dhateng kewajiban. sedaya ketingal sumungkem mursu dalem Kanjeng Diwaji angestu agen dawuh timbalan dalem Kanjeng Diwaji. Eh, no no no linggi. Syukur bejo sewu nggir pertanda wong atuwa sira jumeneng tono negara imo isi pinayungan dening Bathara. Katitik para kadang sentana ora ana ingkang padha nglirwakke marang kewajiban. ing nganti bisa mahanani raharjaning praja slaga ima kajawi ingkang menika putra dalnya usaken sembah pangabekti mugi kanjuga sandhaping padha ingsun trima nggir gagak bongkol sanadyan tomacan anggelur banyak sekurungan podang binuryan prayu gak nopi sowan jeneng sira. Kau nuruk nun mriki ngestuaken dawuh Kanjeng Rama diwaji. Mriki ngestuaken dawuh Kanjeng Rama diwaji. Bali marang jeneng sira kulub Bima Kurdo. Kundur pangandika dalem Kanjeng Rama diwaji keparang nimbali putra dalem. Nuwun wonten dawuh ingkang pangandika. supaya kanthi terwaca ingsun diwawan sabdo marang jeneng sira prayoga sira maju sowan sira ana ngersane wong atuwa sira kulub bima kurdo nuntri kepareng putra dalem ajing pisuan kulursa dalem kanjeng rama diwaji iya yonggir, nggir bima kurdo leng leng ramyang ingkang ndriya Blur sang bang condro semunyo kang kata Wengan Sumu ing kang kata arsaning pamikir jeneng siro ingsun piji supaya maju pono ngarsaning sun kanjeng romo diwaji jimat pepundin kulo naliko putra dalem lampi dawuh kadawan majeng pisuan kulo arausing manah putra dalem sainggo tinebak ing simo lepat sinambring gelap tuni gurawalan anggin kulangun sati kuwato sing manah inggeng putra pindo panjang sutro dumawaing silo sumuyur kumepiura sing manah putra dalem amung sinang su dalem kancing diwaji sirna raos kumarasan inggeng putra gumantos pindo siniram tirta wayu suwindu pasar praos sing manah putra dalem kancing romo diwaji eh uduk, uduk. kajawi ingkang menika kepareng putra dalem Sumadung dawuh wonten dawuh pengendika dalem Kanjeng Rama diwaji kados pundi kepareng lajeng kababarna putra dalem Sediwang ngrungaken jonggo aninglaken karno Kanjeng Rama diwaji kula dimakurta mula jeneng sira aduh ingsun cedhakake cedhak saya ingsun meraketake nganti kaya ingsun rangkul jeneng sira Amargo, para kadang sentana ing slaga ima akeh ingkang gagah pideksa arawise tumpang songo nanging kaya ora ana kang pantes takjak ngembat matang aputung jum kumbul ruwet negara ing slaga ima kajaba mung jeneng sira ndadekno pangertimu munggir, ingkang dadekke ku mbenging sungkawa wong sira wektu iki ingsun ibaratake pindha tumamaning suduk gunting tatu loro kulo nun ingkang sajuga ingsun menggalih kadangmu nini dewi kuntulilanten, Inking ingkang surya pantura ratri nggunjing marang wong atuwa sira duwe panuwun supaya kadangi taruna sakarone ingkang isih dumunung ana jabaning praja negara ing Slagaima supaya diboyong ana negara Slagaima pangrasane adimu kuntumilanten adimu iku isih duwe kadang taruna satriya loro bagus warnane lah ingkang mongko saka panemune wong atuwa sira kabeh putraku iku wis dumunung ana negara Slaga Ima keparinging betara putraku iku telung puluh cacai songo mijil kakung ingkeng sajugo adimu kuntuli lantret kabeh wis dumunung ana jroning praja ing slaga ima teko adimu kuntu milangken rumangsa isih duwe kadang loro ingkang durung dumunung ana sajroning praja ingkang mongko wis tak paringi wangsulan kabeh kadangmu iku wis dumunung ana jroning praja kadangmu iku wis ora ono ingkang ana jabaning praja tegesing sun putra loro iku mau rumangsa ora duwe nanging kaya dene pangrasane ana jroning pasumpenan adimu duwe kadang taruna loro satrio bagus ingkang wektu iki durung ana sakjroning praja ing slobaima ingkang kaping pindho kang dadekke telenging pamikir wong atua sira Bawani kadang kuntun lan teniku akhir diwasa pantes winengku dening priya wektu iki iki dadi pengelamar para raja mancanegara dadi kekidung para satriya kondang para jejaka nganti pengelamar saka mancanegara bisa tak ibaratake kaya dene negara slogoimo banjir mangsi sarah blancang surasaning nawala saka Mancanegara amung sedya ngelamar kadangmu kuntul wilantep nggir kaya parang anggon ingsun bakal menggalih bab penglamar saka Mancanegara lamun mengko tak duwa panglamar salah sawijine mau yen nganti ana suwijine ngarendra ingkang kesinungan watak angkara budi candolo yekti kurang bejanit sinengguh wong atuwamu iku ngku kurang bejane bakal ngumbar kalepsone negara mo, dadi ajeng bondoyudo mulo kang saka iku nggir pamrayu gamu, kepiye nggir bima kurdo jimat pepunden kulo kanjeng romo diwaji dililan dalem kanjeng romo diwaji mundut prikso dumating ingkang putra bab kadang kulo diajeng kuntulilanten lanten anggenipun rumaos teksih gadah kadang taruno satrio bagus ingkang dereng dumunung saklebeting praja slagaima menika istanipun kula mboten saged ngaturaken wawasan putra dalem pitados dumateng Kanjeng Rama Diwaji tentu saged Kanjeng Rama Diwaji paring pangandika dumateng kadang kula diajeng kuntur wilanten supados sampun ngantos kadelarung pangraos teksih gadah kadang taruna kekalih wau namung bab kadang kula diajeng dados penglamar para raja muncul kepasang yugyo kancing diwaji medal meniku kepareng undang dumateng putro dalem estonipun ingkeng putro bimokurdo dalasan kadang-kadang kulustuyo sampun saik saiko proyo badi gadah penuhun ursu dalem kancing diwaji iyo ngir panunipun putro dalem bimokurdo dalasan poro kadang kulustuyo putro sloboimu bawanipun kadang kula wanudya menika namung sajuga diajeng Dewi Kuntul Wiranten sedya kula boboti sayembara perang dados para raja ingkang badhe anggayu kadang kula Kuntul Wiranten badhe kula rilakaken bilih saged ngembari kasudibyanipun ingkang putra Bima Kurda dalasan sedaya kadang kula putra Slagaima Ii jagat dewa Batara Bima Kurda kang nunuk-nunuk. Mengku karep ingkang kepiye dene jeneng sira sak kadang sayembara perang. Apa jeneng sira bakal nguasake kaprawiramu? Dumadi ana madya padha iku wong digdaya isih ana ingkang ngungkuli. wong ingkang pinter isih ana ingkang ngungkuli dadi jeneng sira aja duwe penganggep jagat iku ora ana wong digdaya liyane jeneng sira Kanjeng Rama diwaji tinebih no pandugi ingkang menika estonipun ingkang putra gadah pemanggih sedya ngedekaken sayembara perang menika kinariwa srana angin kula gadah pemilih kulo sanget gadah idam-idaman sageta kasembatan idam-idaman kula diajeng kuntul wilanten sageta winengku satrio menapa dene nalendra menapa dene pendhita namung ingkang sakit ngembari kadigdayan kula wau pertandha yen iku titah kekasing betara ingkang kesinungan watak prawira awit pilih lamung satrio limrah kulo kinten boten badi saged ngembari kadigayan kulo sak kadang kaping kalipun kanjeng romo diwaji menawi diajeng dewi kuntul wilanten kulo boboti perang akhir tembenipun winengku dening prio sampun ngantos lajeng aji keliang dadap kadang kulo diajeng kuntul wilanten awit menawi namung mboten wonten raos ingkang tresno estu dhateng kadang kula diajeng kuntu wilanten tentu mboten badhe sagah ngembari kadigdayan kula sakadan dininging kula anggi piandel kula sakadang kejawi amung pusaka peparingipun bathara godo wesi kenur menika sinten ing saged nampi godo wesi kenur kula mboten badhe milih Satrio Nalindro senadyanto turun pidak pejaraan darai ngasudro yen sakit nampi dayanipun godo si kenur pertondo meniko titah ingin kesinungan kadik dayan ingkang linangkung inggih meniko ingking sakit mengku garwo kadang kulo diajeng dewi kuntur wilanten jagad diwo batoro iki gagak bongkol kawulon apa dene macan anglur kepara nyata ingkang dadi ature kadang werda bima kurda kula nun inggih mila mekaten kanjeng rama diwaji kula nun inggih mila mekaten kanjeng diwaji mekaten wau sampun pamanggi pun sedaya para kadang putra sraga imo iya to nggih bab kadang munggone dhewe rumangsa kadang loro kang durung diboyong ana ing kraton Slogoima ingsun ingkang bakal maringi priksa dene anggonmu ngedhekake sayembara perang yekti wis ora bisa tak duwa lho nun ya mung wong atuwa sirana nuwun marang Bathara muga-muga aja nganti ana sambikala lan enggal kasembadan idam-idamanmu bisa enggal adimu duwe judo priya ingkang tuh sekti mandra guna titah kekasih biwa kula nontonri namung pangestu dalem kanjeng rama diwaji kula suwun sageta enggal kasembadan idam-idamanipun putra dalem sedaya sageta diajeng kuntul lanten winengku dening priya ingkang kesinungan kaprawiran ingkang linangku sigra-sigra permono gonco sigrung rakit nawang sesongko jroning driya srinaranata mulat sakung prawadya kang samyong dawaning narindro ah. sepet yarwauto ijo denyu imbal pangandiko kinlaras gondoroso sang noteng slogo imo prabu diwono dewa alasan putra ing sloga imu den midhangetaken para kadang sentana ingkang sami marasawat Prabu Wiwana Dewa nampi aturnya Raden Bima Kurdo Kadya kena cobaning Bathara anglenggahi tripandulat tri telu pandulat pengendikan Tigang wando datan kedar ing ladyang ngrangguni kanyut pinangka wardu tu jarangan ganten wardu jarangan kecoh senadian tong ganten teling ngati diring abrik senadian kecoh diring manjing sabto pertolo sigero kesaru geger pesi banjawi ting datu saken burging pesi banjawi kiswani rotusan saking nagari ingastino pinungko dati pangarsaning porokadang purowono tong wonggo prabu basukarno Soekarno. Pariyak tataning pasiban Jawi sagung prawadya kang samyamara swane kanca rodayuh rodayuh rodayuh rodayuh jagad dewa batara kula bima kurdo miturut rengganing busana ingkang nembe kewala rawuh ana negara ing slaga ima lamun ora sisip pandulune wong atuwa sira iki jejering narendra kawula nun nun nun keparengu kancing romo diwaji angacarani dumateng rawipun narindro ingking lembi, para tonagari ing slogoimo iya iya nggir mangkito anggir prabu ingking nembi rawuh sakderengipun kula anyaosaken pasugatan sedah pucanan jambirambun soto ingking noto prayuga nuwun langkung rumiyin kepareng kula nyaosaken pambagya palakrami kan raharja rawuh wonten negari Slogoima Jagat Dewa Bathara Dat kapundi sarenampi sabdanipun Rama diwaji rumentah dumateng dasar kamu. Pengendika dalem Rama aji kula pundi mestaka mugi dados jejimat kepareng diwaji murid priksa dumateng pisuan kula. pangestu dalem rumaji mboten wonten sami kala pinayungan widodo suwun kula warsa dalem rumaji kula nono nggih kula nuwun inggih syukur bejo sewu sak sampunipun lenggah kang diprayogi keparing kula badhe nyuwun priksa kula nuwun inggih syukur bejo sewu sak sampunipun lenggah kang prayogi, keparing kula badhe nyuwun priksa panjenengan punika raja Sandi putra pundi ingkang pinangka sinten ingkang dados jejuluk kepareng kula badhe tigas kawuryan Kepun sayogya kepareng panjenengan dalem romaji mundhut priksa dumateng dasat kawula Estonipun kula Nalendra ingkang angrenggani negaring wongga ing sampun sudiamestani dumateng dasat kula jejuluk Prabu Basukarno iya Prabu Basuseno Suryaputra. Kula nuwun mriki panjenengan ing kaluka ing bawana jejuluk Prabu Basukarno inggih Prabu Basuseno. Kula nuwun mriki. Ing ngeparing lenggah wonten kananipun anggir Prabu Basukarno keparenga kula nyuwun priksa sinten sinambat ingkang wewangi. bilih panjenengan dalem mundhut priksa dumateng dasat kawula estonipun kula menika warangka dalem narendra ing estina dene ing sampun sudi mestani dhateng dasat kula kula punika patih Aryo Sengkuni inggih Raden Trigantalapati Oh panjenengan ingkang kaluka ing bawana wrangka negari Ingstina Patih Haryo Singkuni kula no no no, no ninggi Gantirarjo rawuh pun negari Slogoima kula no, no ninggi pangestu dalem Koko Prabu mboten manggi sambi kala kula no, no. ing lenggah wonten pengkeran keparenga kula ugi nyuwun priksa sinten ingkang dados sinambating wangi kandak plekuduk manyar-manyar selikur dina kamana kabulenganane loka swala kembang. Kira penjandalem mung dipriksa dumateng dasar kula. Estonipun kula menika nujum negari Astina. Pandita saka lima. Inggih para begawan Druna nggih Tahyang Kumbayana ing kaluka ing jagat pendhita sugih ngelmu inggih kula menika. Nujume Nalendra Gung Binatara ing Astina. upen jenengan ing kaluka ing bawono ing silih begawan druna kula nak nak nak inggih nak nak inggih kang tirarjo adi begawan druna kula nak nak inggih pangestunipun kanjeng rama badhe mara sepuh mboten angge sampe kula sewan kula rasa dalem kanjeng rama badhe mara sepuh oh inggih nak dipun prayogakno lenggah dimukurdo kula nun Wah rumangsa kleru aku. Seko karepku aku nyebut adi begawan ki tak laraske karo kahanan. Jebul nggone mangsuli ngrengkuh karo aku Kanjeng Rama badhe mara sepuh. Pinggi. Apa kelakon adimu arep ngladeni pendhita sing wis ndungkap nyukswa? Pinggi, sampun menggalih kuatos Kanjeng kiwaji. kejawingkang meniku anggir adipati karno keparang okulo badi nyun prikso wonten wigatos kados pundi keparang rawuh wonten negari selogoimo kados pundi paman durno sampun monggo anggir adipati ingkeng matur mangke menawi aturipun anggir adipati kirang terwocok kula ingkang badhe mangsuli supados kanthi trewaca bilih kirang jangkep mangke kula jangkepi mekaten. Ku inggih. Kepaliya jeng matur sedalem rumaji saya atur kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Ih, mun dados menapa? Sowan kula wonten negari Slagaima ingkang sepisan nyaosaken sembah pangapeki. Mugi konjuk sandhaping padha. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. kula petelaken jaja mugi kendelo sami-sami. Ingkang dungkat taping kalih katem kula ampah kula piyambak pun pisan. Suwun kula sedalem rumaji. Estunipun kantos kakadang kula Yayi Prabu Ngestina Yayi Prabu Duryudana Nata Gung Binatara Ngestina. Dikaken ngaturaken alam pangoneng sanyogi katurusanipun rumaji kula tampi kanthi gumbiraning manah minangka pamungkas atur kula sowan kula kautus Sayi Prabu Duryudana ndikaken ngebun-bunin jang jejawa sonten ingkang suwasipun sowan kula wau badhe nglamar dening kula lamar senes abdi dalem jeplak langak lemundreng cetih pingitan serimpi bedoyo kelanganan kekasih meniko sanes kajawi putra dalem sekarang kedaton ediring kencono ingin kasih kusmaning ayu dewi kuntun wilantem gila kepaling dati saken dangani penggalih romaji maji, pun layu prabu duri dono kasuun kaboyong dateng negari ingestino sedya kadhaupaken kaliyan paman begawan druna senajan to paman begawan druna ingkang badhe mengku garwa kang putra dewi kuntru lanten nanging keparingipun yayi prabu duryudana sedya kapangku wonten negari ing astina Wulu pilih dalem para maji maringaken kanthi lenggana ing penggalih kagungan pamundhut menapa minangka pitumbasan ing manudya yen amung mas pices raja brana peni-peni raja peni guru bakal guru dadi setya miwah widuri mboten badhe keciwa prayogi kula aturi ngendika nadyan to sak jong sak pedati kawula badhe minangkani tentunipun mboten perlu kula aturaken ngarsa dalem romaji romaji sampun priksa griyai prabu driyadana yekti nalendra gumbinatara berbondo berdunya bandu sentana dados nadyanto ingkang badhe mengku garwa putra kuntul wilanten menika paman begawan druna nanging bebesananipun rama aji menika kelancayi prabu druyudana cekap semangat atur kula rumaji monggo keparung lajing menggalih atur kula sehukulah inggal nyuwun sabdanipun kanjing romo diwaji kula rok non rok non inggi panjenengan rawuh wonten negari Gusti menapa sloga kautus anggir Prabu Duryudana ngelamar yoga kula badhe kadhaupaken layan sang topo Begawan Druna kula non non non inggih sang Begawan Druna inggih ingun pengkeranipun anggir adipati menika kula nuwun inggih mila mekaten Pak Nikundel Paliboyo kula diaryo sinareng mengertos calon putra penganten kakung panjenengan wangune rada cuwa. Anggi panjenengan wedhus pundi to wakne gondhel kuntul wilanten temtonipun nggih. Kathah-kathahipun sawek yuksa gangsal welas taun gek panjenengan menika. Kantun sedasa taun. Kantun sedasa taun pripona adi Arya? kirangipun gesang kantun sedasa taun. Iya, panjenengan menika kok ngono-ono. Romaji. Sampun ngantos panjenengan dalem. Cuwa penggalih. Kula tinggal liring ing nektro. Kang Wistara bilih Romaji menika wau kados cuwa. Ketinggalipun kula menika sampun ketinggal sepuh nangis tonipun namung ketinggalipun sejatosipun anggen kula ketinggal sepuh menika gebrangas utawi kula gadah kapita dosan, senajan kula menika sampun sepuh leres tiyang sepuh menika sudo dayaning pancandriya nektra sudo awasipun talingan sudo pamirsanipun Nadyan Togrono suda panggandhanipun nanging kajing menika tesih sami kemawon kamenggan. Kata sampun pitados, mboten botenipun badhe keciwa. Tata panjenengan dalem Kanjeng diwajikake kan putra mantu kula. Oh. Badhe mundhut ngelmu menapa? Menapa pirang teksih ngersaken ngelmu guna pengasihan? Oh. sampun kebak guna pengasian kula menika semar mesem wedhus prucul jaran guyang gudel kungkum oh wonten mboten badhe kecewa esmu esmu menawi dipun agem ngadosaken wimbo sigiting citra kula gadah sedaya menapa perang badhe ngagem aji asmara tantra wonten asmara turido, wonten Asmarangama wonten Asmarandana wonten. Badhe mundhut menapa kemawon? Menapa badhe mundhut? Ngelmu to sing baleng wleting kulit binedel kontal tinatah mendat jinara menter. Dipun suduk mantuk-mantuk dipun tumbak lakak-lakak wonten. Menapa badhe mundhut ngelmu sejati? Lepas sangkan paraning dumati kula gadah. menapa badhe mundut babaring wasana jati. Oh! Menika ngelmu ingkang empuh. Panjenengan kesenengan ngelmu babaring wasana jati. Oh! Sasat sampun saged ngertos raos ing dasar sampun ngertos raos ing mriki. Saged ngrasakaken ngrika mriki. Oh! Napa padhe mundhut lenggahipun sembyang-sembyang tepake kuntul melayang selebrang kangkung tambining pucang wonten Surya pinepe bumi pinetak wonten. Geni diobori wonten. Badhe mundur nyelmu ingkang mencirit kados gendul dipun gebek wonten ingkang mencerat kados ceret inggih wonten mekaten. Eh, kabeh nyelmu dibabarke kabeh ya nggih. jaran kuyang semar mesem gudel kungkum wonten wane gudel eh oh, anten anten gudel kungkum ke anten eh, nek pedet jolo jolo <laughs> Oh, eh, batin anten tak ngelmu kajut pedet jolo jolo Adi begawan druno eh kesupen nyuwun pangapunten angger begawan druno oh kula kanjeng rama badhe mara kula tampi kanthi gumbiraning manah panjenengan sampun ketingalaken anggenipun badhe ngeberaken sedaya pangawikanipun sang topo nak nggih nak nggih namung dadosna kawuningan anggir adipati yoga kula kuntun wilanten menika estunipun purbawasisa sampun kula paringaken yoga kula pun Bimo Kurdo ingkang menika kula turi sarembak layan yoga kula Bimo Kurdo Katun kanjeng diwaji keparengan ajeng kula pinanggih dumateng ingkang putra ing kasih Bima Kurdo. Nggir Bima Kurdo enggal perpekono nggir kuli nyuwun pangestu kanjeng diwaji. mingis minges pindolan deping trisula hati Nik terendik saliro tunggal Sumung-sumung cacaniro Nik terani wong bagus tinggal rat kadang tuwa jagat dewa batur sang karna sadurunge ake akeh luwih disik aku sedaya saking pambagyu raharjo rawuh ana negara slogoimu yo pamu cimurano sambe kala apa kuwi kasih bima kurda putra dalem slogoimu iya yo dasar nyoto kepara nyoto diri kuntul wilanten purba masiksane dumunung ana tanganmu bakal boyo mubuyu pangandikan kanjeng rumo aji bawane kadangku wanudio iku amung sajugo diajeng dewi kuntur lanten yekti purubo wasiso dumunung onong tanganku sanadyan to kanjeng rumo diwaji maring diajeng kuntur lanten kerso diboyong onong perajamu yen aku ngukui bali murah oleh gawi kosok bali nih senadyan to Kanjeng Rama diwaji ngukui diajeng kuntulanten puguh ora gelem diboyong ngunung prajamu yen aku ngrilakake bakal kelakon bali entuk gawe Kamun purba wasiksa dumunung tanganmu prayoga enggal ulung kadangmu Dewi Kuntulanten tak boyong ngunung praja Gustina ndak daupake paman Begawan Druna Kulo duwe penjaluk apa bae bakal kasembadan jer gumlaring jagat ana. Apa meneh kowe mung ngarani gumebyaring Mas Picis Raja Brana. Pirang jong pirang bedati bakal kasembadan. Mangerti yo kadang kuwanudi iku mung sajuga diajing kuntul wilanten. Ora bakal tak ijo lagi kebyaring bondo dunyo nanging sedya tak ijo lagi ludiro tetes. Lho tegese aku ngetekake sayemburu perang aku ramawas pendito satrio narindro nadian turun pitak pejaraan pandi galeng taranga sudro popo sudro angulam duru nanging jadi bisa nyempal balku kiwo kelawan tengen gede-gede bisa nengker janggak esok popo sore tak ulungake kadangku diajeng kuntu wilanten babu kowe ngetekake sayemburu perang kados pun Paman Durna? Oh, malah kleresan. Sepundula kasih depyanipun para putra Slogaima. Dipun sagahi nanging menawi saged sampun ngantos wonten bebaya bandha yuda. Menapa dipun paringi lintuh gumbyaring Mas Pices Raja Brana menapa kados pundi ingkang kathah? Nanging bilih mboten saged dipun rembak Menikah tuh merap ulu ke pasang yuk temtuk. kampir ngirnaken putra Slokaima. Bima Kurda, mumpung durung nganti ana kedadian, kowe cilik nandang cintraka gedhe tumekaning pati. Kecik ulunge wae kadangmu Dewi Kuntul wilanten tak boyong nang Praja Astina. Yen kowe duwe penjaluk Mas Pices Raja Brana, bakal bisa kasembadan. Ora perlu kagan rembug mung kari kowe sak kadang Ngastino. apa wani karo putra sloga ima apa ora nek ora wani padha bali mumpung isih yaine nangine pancen wani enggal mapan ana magyaring palagan kembar kadigdayane putra sloga ima ora kena ginawe becik romaji sampun keparu, ingkang putra menika ngedekaken sayembara perang kula semanggaken nggih Timo Kurto, umat tonjo pun tak dadar kaprawiramu diri kita. polisi ono laku ora-orane kesuwen. Nunggal tapak tak tungku sing dadi lakumu. Ora-orane aku bakal cidro janji. Nuwun tambahing tangis turu maji keparingan kulo Medal wonten Pasir Banjawi sedya tata sedyaning ayuda. Sedya dadar kaprawiranipun teng putra Bima Kurda ndherekaken sugeng tindakipun anggira dipati. Monggo Paman Riyo, Paman Durna, monggo Anggira Dipati. Oh, monggo Anggira Dipati. mayang rasaning pamikir wong atuwa sira. Bareng terwaca sira ngedhekake sayembara perang. Apa kira ora bakal ana kadadian? Dadi ajeng Bandayuda negara ing Slagaima. Kanjeng Rama diwaji sampun ngantos penggalih kuatos pecah gesangipun para putra Slagaima. Kanjeng Diwaji lajeng keparing pitados dhateng pangmaosing Bathara ingkang hakarya jagat. Estining manah kula anggen kula ngetikaken sayembara perang namung sedya. Gadah pamilih supados kadang kula diajeng kuntul wilanten. Winengku priya ingkang tuhu sekti mandra guna, sotitah kekasing dewa. Yo yo yo nggir. Arane musuraken otak duwa kang dadi sediamu. Wong atuwa sira bisane mung nuwun marang Bethara, muga kasembadan idam-idamanmu lan negara Slogoima bisa tata titi tentrem kula nun. Kajawi ingkang menika keparung lajeng putra dalem nyunta laing pangestu. Padahal pasowanan tata sedyaning ayudha. ojo tinggal dugolan prayuga putra dalem gagak bungkul swanten giyun tambahing pangestu keparing lajeng dherek tindakipun Kang Mas Bima Kurda totos janing ayuda yoyo ngger gagak bungkul ojo tinggal kaprayitan putra dalem macan anglur ugi nyun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji ingkang putra podang dinurean ugi nyuntambahing pangestu yoyo macan anggelur podang dinurean ojo kurang dugolan prayuga elun elun to titi purna sabdane rusang nata angel gawe sabda pendhita ratu sabda pangandikan pendhita temen ratu gedhe panguwasane kinaryo pratondo sabdan ngelindro sawando waroto sak negari senadianto sabdaning pandito sawando tan kenulawali pindo tirto kersno tumameng potro sito arsuang daton sang noto jelek medak saking dampar pelenggan kinarubyuk sagungat gal manggung ceti bucak poro gusti pating gelebiar nganing busono tinon saking mandro pindo pantun binuyung buyung kawurian Ayo putri slogoimu Ingkang kekasih Kusumaning ayu Dewi Kuntul Wilanten Tuhan Udya Sulistya ing marni Kalungkoing jagat Kadelarunging pengalem bono Wonten ingkang mestani saenggo ada dari tumurun sangking kayuwangan kalamun kacondro kaindaniro dari kuntur wilanten wiwit dasaring podo tumugi pucaing rikmo yakti datan wonten ing kenandang kujiwo detik biadek semupi dekso kajejeraken tiyang ingkang inggil boten kecendheken kajejeraken tiyang ingkang cendhek boten ketinggal kinggilen kajejeraken tiyang ingkang lemu boten ketinggal kajejeraken tiyang ingkang boten ketinggal kelemon wanudya pangawak banyu Joyo Tejo Dedek piadek ringin susang kulatan damar kanginan pakulitan Kuning nemu gering blengah blengah Kotot bayu katoni jumoyo moyo Yekti ketinggal gilar gilar wedanani ropindo kencono sinangling Rekam mangem bang aku ilang meles muijo sesinom mung ngaraban pindo tinoto gudek angcuk tuli larapan ilo cendani lono ngurungit kanton mimis-mimis blalak-blalak katon lindri idep tumenging tawang imbon jahit nanggal pisan piniti kotelot katon gaweng pangarasan mensak jubik lati manggis karengat semucu peting ngandap parandini pinari mengendiko datang cewek wajo pindu tetes sing toyo pasanggan malang nyangkal putung karno jepiping kaya jamu kiping jonggo angelung gadung widangan nerajik mas aston dengkelang gendewo gading diriji mucu eri katon rayung kuku denabangi kabeh payudara anguyuk genta nenggih Nyengker gajing bangkean mengkik-mengkik nawon kemit ampian mujuk kekimpulan mukang gangsir tungkak bunder kaya dijogo kekencetan katon meripat jempolaning suku rintik-rintik pindho tinata kanthi sirahe kula capek angagem busana datan spinteno parandene wis katon sulistyan warna lamun besengut timbuh patut lamun gombrong katon mencara dasari wanudya ingkang sulistyan warna Gatal mukal sak mangki dados ujat para priya kidung para jaba. Dasar luh pasmone sakit momong sangjaning para abdi. Gatal mukal para abdi. Sansa ketinggal sumuyut pun ngersani roh Gusman ngayu Dewi pun tulilan. Naliko semantu, Gusmi jangit peratondo, sang nutu sigel tedak saking palenggan arsa mapet kundur nyong datun ing rama prabu wana dewa